بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan tafsiri na alkur'ani a wannan rana ta takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da a ranar ɗaya ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan har yanzu muna yin tafsirin suratul a'la wanda jiya mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala thumma la yamutu fiha wa la yahya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى تبس دون دي سركتي كنسا daga barin abubuwa marasa kyau da kuma aikata abubuwa masu kyau tabbas ya rabauta abin da ake kira taskiya wato tsarkake kai ya ƙunshi abubuwa guda biyu akwai abin da ake ce masa attahliya akwai kuma attahliya attahliya shine mutum ya tsoyi kokari ya siffantu da ɗabi'u masu kyau attahliya kuma shine mutum ya yi kokari ya a nisanci duka tafiya shine mutum ya nisanci ɗabi'u marasa kyau akwai ɗabi'u da yawa waɗanda suke ba su da kyau waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya haramta su a cikin hadisansa wanda ya kamata mutum ya nisance su wanda kuma nisanta su shi ne zai taimaka wa mutum ya zamanto cewa ya samu jin daɗi a rayuwar shi daga cikin waɗannan abubuwan akwai hassada duk mutumin da yake so ya tsarkaka ya kamata ya nisanci hassada abin da ake kira hassada shine ka ji damuwa duk lokacin da wani alkhairi ya samu dan uwanka ko kuma kaga dan uwanka ya fi ka da wani abu wannan shi ake kira hassada Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nisa yana cewa ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله saboda haka idan ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ɗan uwanka da wata falala to babban abin da ya fi kamata shine ka yi ƙoƙari ka ga ka yi masa fatan alkhairi ka yi ƙoƙari ka yi fatan kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka irinta ko kuma sama da haka akwai hadisin da malamai suke ambata wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna cewa na haliku da hassada saboda hassada tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye busasshen ici saboda haka yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya ga cewa ya nisanci hasada daga cikin abubuwa waɗanda suke taimakawa wajen samun taskiyatun nafs akwai nisantaccin naman mutane magabata na gari sun kasance suna nisantaccin naman mutane ba sa yadda su ci naman mutane ba sa yadda kuma su hirar wani a gaban wani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yana cewa a ta duruna mal giba shin kun san abin da ake kira giba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce giba shine zikiruka akhaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abin da ya zama ba zai so ba idan ya ci mutane da yawa a wasu lokutan za su dinga ganin cewa ai abin ma da zai faɗa to ai zai iya faɗan shi ko da kuwa a gaban ɗan uwan nasa ne to wannan baya hana shi ko a ce mutum zai iya faɗa a bayan idan ɗan uwan shi wannan baya hana shi ya zama giba wannan ma dai sunan sunansa cin naman mutum saboda haka ya kamata mutum ya yi ƙoƙari wajen nisantar duk abin da zai taɓa mutunci ɗan uwan shi abu hanifa wani daga cikin waɗanda suka zauna da shi yana mamaki sai ce shi yana mamakin abu hanifa ko maƙiyinsa baya cin naman shi sai almajiri abu hanifa yake ce masa ai shi abu hanifa yana da kaifin hankali babu yadda za a yi ɗauki kyawawan ayyukansa ya ba da su a banza ga wanda yake ƙi za ka yi mamakin irin yadda mutane suke ƙoƙari wajen nisantar abin da yake taɓa mutuncin mutane akwai wani malamin mu da ya koyar da mu a madina sheikh abdulrazak bin abdulmuhsin albadr akwai lokacin da ya zo yana kiran suna aji a kuletin hadith a faculty of hadith sai ya zo kan daidai wani ɗalibi wanda wannan ɗalibin mutumin indonesia ne sunansa sa'im yake suyan indonesia suna da sunaye mabambanta da yawa wasu ma masu ban dariya to shi sunansa sa'im mana sa'im shine mai azumi shine sunansa saboda haka da ya zo daidai kan sunansa sai aka ce ga'ib bai zo ba kenan saboda haka sai shi abdurazak albadar ya ce sama fanama Yace da alama sa'im ya yi azumi ne sai sa ya bacci yau da safe bai samu zuwa ba iya wannan jumla kawai ya faɗa a kan wannan yaron da baya nan amma washe gari sai da hankalinsa ya tashi har sai da ya nemi afuwar shi akan yana ganin wannan abin da ya faɗa cin nama ne har sai da ya kama kyautar littattafai a matsayin wannan jumlar da ya faɗa saboda haka yana da tsananin amfani cewa gaskiya mutum ya nisanci taɓa mutuncin mutane yana daga cikin abubuwan da suke tafiyar da alkhairan mutum idan mutum ya zama cewa yana taɓa mutuncin mutane yana daga cikin abubuwa waɗanda suke taimakawa mutum ya samu taskiyatun nafs Shi ne mutum ya nisanci annamimanci abin da ake nufi da annamimanci ne ya zamanto cewa mutum yana haɗa faɗa tsakanin mutane wani ya zagi wani kai kuma sai ka ɗauka sai ka je sai ka gaya masa wannan sunan shi namimanci kuma haramun ne namimanci ya haramta annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa la yadkhulul jannata namamun a wata ruwaya kuma qattatu mana duk wanda yake annamimanci to ba zai shiga aljanna ba ah, yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mutum ya nisanta domin ya samu tsarkaka ne mutum ya nisanci riya abin da ake nufi da riya shi ne mutum ya aikata wani abu wanda ake dan Allah amma sai ya yi shi don mutane su ji daɗi kamar yanzu misali mutum ya kyautata karatunsa a sallah ba don wani abu illa don don ya burge mutane wannan haramun ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin hadisin kudusi an agana shuraka wa an shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya gairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatan masu tarayya daga barin tarayya duk wanda ya aikata wani abu ya haɗa ni da wani a cikin wannan abin to zan bar shi da wanda ya haɗa ni da shi saboda haka yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske Shi ne mutum ya nisanci riya riya mai da malamai suke cewa riya iri biyu ce na farko shine idan mutum ayyukansa gaba ɗaya suka zama riya to wannan zai iya zama mushriki shirkul akbar kashi na biyu shine ya zamanto cewa wani lokacin ne mutum yake yin riya wani lokacin kuma baya yi to idan mutum ya zama haka zai zamanto cewa ah, ya aikata ƙaramar shirka sai zamanto cewa ya aikata ƙaramar shirka idan mutum yana yin riya wasu lokutan malamai suna cewa wannan shi ma yana da nau'uka iri biyu nau'i na farko shi ne ya zamanto cewa aikin da ya yi farkonsa yana da alaƙa da ƙarshen shi to wannan idan kai riya a farkon aiki to gaba ɗaya ya rusa aiki kashi na biyu shine ya zamanto cewa aikin ba shi da alaƙa da farkon shi mana ƙarshen aikin bai da alaƙa da farkon shi to wannan aiki ba zai rushe ba kawai abin da zai rushe shine daidai inda aka yi riya kamar yanzu misali mutum ne yana yin sadaka nera ɗari ɗari sai ya ga wasu manyan mutane sun zo sai ya koma yana yin sadaka naira ɗari biyu to sadakar da ya yi ta farko ta naira ɗari ɗari ita wannan ba ta da matsala wacce ta naira ɗari biyu ita ce take rushewa daga cikin abubuwa waɗanda suke marasa kyau waɗanda suke jawo ya zamanto mutum bai samu cikakken tsarki ba shine idan mutum yana girman kai a rayuwarsa da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana abin da ake nufi da girman kai inda yake cewa batrul haq wa ghamtun nas abin da ake nufi da girman kai shine mutum ya raina mutane ya kuma rinƙaƙin gaskiya idan an faɗa masa gaskiya ba zai yarda da ita ba to wannan shi ake kira girman kai saboda haka kamar yadda da hausa suke cewa girman kai rawanin tsiya saboda haka duk mutumin da yake yin girman kai to tabbas ya ɗora wa kansa rawanin tsiya kuma galibi duk mutumin da yake girman kai to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya wulakanta shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi na kudusi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alkibru ridai wal azamatu izari faman ne fi shay'in minha qasamtu girma mayafina ne ɗaukaka kuma kwarjalle ne haka duk wanda ya zamanto ya yi jayayya da ni a ciki to tabbas sai na kakkarya shi saboda aka shi yasa za ka ga a waɗanda suke sun san kansu ba sa yin girman kai rashin sanin hakikalin kai shi yake jawo girman kai akwai lokacin da wani daga cikin sarakuna ya wuce ɗaya daga cikin malamai magabata sai ya zamanto kowa yana girmama wannan mutumin yana kan bama shi amma shi wannan malamin ya fita daga abin nan harkarsa bai ce masa komai ba sai ya zamanto cewa mutumin nan ya waigo sai yake cewa da malamin nan baka gane ko ni waye ba sai ya ce masa eh na gane ka kai ne ɗan adam azanta, ƙarshen ka kuma mushi ka kuma kana ɗauke da bahaya kaga wannan shine asalin definition ɗin ɗan adam saboda haka duk wanda kuma ya san hakikanin wannan to ba zai yi girman kai ba ala kulli hal abubuwan da za su jawo wa mutum taskiyatun nafs suna da yawa daga cikin abubuwan da ake bukata mutum ya aikata a bangaren tahliya wanda waɗancan abubuwan da muka kawo duka tahliya ne akwai gaskiya mutum ya yi ƙoƙari ya zama mai gaskiya Allah maɗaukakin sarki yana cewa a suratul tauba ya ayu allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku kasance daga cikin masu ku kasance tare da masu gaskiya annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba inda Allah kadhaban saboda haka Allah subhanahu wa a nan gurin yana hani da ƙarya kuma yana nuna cewa mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har sai an rubuta shi a matsayin maƙaryaci ala kulli hal a kaskantar da kai ga mutane ba tare da raina kai ba kyautata wa mutane mu'amala yin magana mai taushi wannan duk yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo taskiyatun nufus Allah maɗaukakin sarki a suratul baqara yana cewa wa qulu lin nasi husna faɗa wa mutane magana wacce take mai daɗi wani yana cewa da yaransa ya bulayya innal birra shay'un hayyinun wajhun tariqun wa lisanun layyinun ya kai ɗan ɗana ba wani abu bane kyautatawa illa kawai mutum ya zamanto cewa yana yi wa mutane kyakkyawan zance kuma ya zamanto cewa yana sakan musu fuska Allah madaukakin sarki a nan gurin ya faɗi ɗaya daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da tasketun nafs sai yake cewa wa zakara sma rabbihi fa salla wa zakara sma rabbihi fa salla kuma ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla kuma yi sallah ambatan Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin abubuwan da suke kawo jin daɗi da annashuwa da kuma farin ciki a cikin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul ahzab والذاكرين الله wa والذاكرات Allah ya yabi maza waɗanda suke yawan ambatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi mata waɗanda suke yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan yake nuna mana mahimmancin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin wasiyoyin da ya shine la yazalu lisanaka ratban bi dhikrillah kada ka sake harshenka ya zamanto baya ɗanyantuwa da ambatan Allah da yawa irin waɗanda za a ga suna yawan kunna whatsapp ko suna yawan kunna fim su kalla ko kuma suna shan taba su gari karancin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda idan mutum yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan zai sa ya zamanto cewa ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa wannan zai taimaka wajen ya zamanto cewa mutum ya samu jin daɗi a zuciyar shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani da Allah tabbas a zukatansu suna zamanto cewa sun samu natsuwa da ambatan Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ambatansa ne ake samun natsuwa a zuciya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sallah ita ma sallah yana daga cikin abubuwan da suke jawo mutum ya samu taskiyatun nafs annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani abu ya dame shi yana tashi zuwa ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ya bilal aqimis salata alhina biha ya kai bilal ka tsayar da sallah ka hutashe da mu ta hanyar wannan sallah amma yanzu mu za ka ga hutawa muke yi daga sallah ba sallar ce take sanya mana hutu ba za ka ga mutane yanzu kawai idan aka fara sallah kawai abin da suke so a yi maza maza a gama zuga shi dai bana yawancin mu Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana sallar tarawihi wanda za ga a lokacin da ake sallar tarawihin mutane da yawa suna yin su yadda suka ga dama za a yi sallar kafin lokacinta kuma wani lokaci in an zo za a ga kawai bukata ake yi a yi maza maza a gama sallar akwai limamin da na sani idan ya zo yin sallar tarawihi sun manazar yake karanta da kuma mu da hammata saboda haka wata raka'ar ya karanta sun manazar wata raka'a kuma ya karanta mu da hammata sallar ta yi amma dai za ka ga akwai alamar kusawa wannan shine dalilin da ya sa aka nemo ayoyi waɗanda suka fi kowaɗanne gajarta a cikin alkur'ani aka ɗauke su akwai limamin da na sani idan zai yi sallar tarawihi yana amfani da ƙul ya da kuma ƙul huwallahu ahad da su yake yin tarawihin har gama ma'ana kowace raka'a yana karanta aya ɗaya ne kawai da haka kuli ya ayyuwa alkafirun ayoyi nawa ne da ita tana da aya shida kul huwallahu ahad tana da aya hudu saboda haka a raka'a farko zai karanta kuli ya ayyuwa alkafirun a raka'a ta biyu la abudu ma ta abudun a raka'a ta uku wala antum abi har zuwa ƙarshe wata wata ya karanta lakum dinukum waliyadin ha in ya gama raka'a shida sai ya zo kuma ya fara kul ita kuma ta isan masa ragowar raka'o'in guda hudu sannan daga cikin abin da zai baka mamaki shine za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sallar da ya taɓa karanta suratul araf wanda suratul araf idan ka ɗauko a ƙur'ani bugun fahad za ka samu cewa suratul araf ta kai shafi da wace alarama shafi na wani tambaya sharhi ashirin da biyar da ko da suratul larab shaji na ce lokacin kawo shafi ce suratul larab mala alarabma ashirin da shida ko da bakwai kai mala ibrahim shafi na ce suratul larab <laughs> A'a, ba haka ba ne, shafi nawa ce? Shafi ashirin da shida ce. In ka kalli izun farko, shafi goma sha ɗaya ne. Izu na biyu a cikin sura shi ma shafi goma sha ɗaya ne. Na ƙarshe kuma bayan nan kuma sai shafuka guda hudu. Wa izina ta ƙanar jabala da wala ƙadin zara'ana li jahannama. sai kulla amliku sai kuma inna waliyallah to kaga annabi sallallahu alaihi wa wasallam yakan karanta suratul araf a sallah so amma yanzu idan da a ce mutum zai karanta shafi uku ma sai ya samu complain a wajen mutum akwai lokacin da muka taɓa zuwa aikin haji amina wani ah, ya zo ya ja mu limanci shi a mazaunin riyaku. ya yi minti ashirin da biyar a tsalla asuba saboda haka yana kammalawa kamar ɗalibai za su shaƙe shi a fusace yawancinsu suka gama sallah saboda haka suka mai magana ko na ɗan sudan sai na jawo shi na ce masa annabi sallallahu fa yana karanta suratul araf kuma shafi ashirin da shida ce kaga shafi ashirin da shida ko a yaya za ka karanta shi to aƙalla dai minti ɗaya da rabi rabi in kuma ka yi karatu tsaka tsaki za ka yi minti biyu to kaga aƙalla kana buƙata wajen minti arba'in kafin ka karanta sai ce to ai shi ba annabi ba ne ne yanzu annabi idan zai karanta ƙur'ani daga safa zuwa da ra'ayi ba zan gaji ba To amma kaga a ƙa'ida ta wajen malaman usul shine duk abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya yi to in dai ba a samu wani dalili da yake nuna khususiyarsa ba ce to yana nuna cewa za a yi koyi da shi a daidai wannan kuma ala kulli hal magabata na gari sun kasance sallah tana zama musu sababin jin daɗi kamar yadda aka rawaito abu muslim alkaulani an rawaito cewa a koda iyalansa ne suke so su wargi to sukan jira sai ya fara sallah saboda idan ya fara sallah babu abin da yake ji baya jin komai idan ya fara sallah su sukan jira su bari da ya fara sallah sai su yi wargin da za su iya yi akwai waɗanda suka taɓa karanta adabul arabi akwai kissa wani mutum wanda ake ce mai majinuna laila shi majinuna laila ya so wata yarinya tsananin so wanda shi sa ake ce masa ma mahaukacin laila saboda haka wata rana sai ya ga karam karam abin nan budurwar tashi ya wuce sai ya bi karan da gudu ya bi shi da gudu bayan ya dawo sai wasu masu sallah suka zo suke cewa da shi lokacin da za ka wuce ka tsallaka mana sallah sai ce shi bai tsallaka musu sallah ba sai suka ce a tafau ka tsallaka mana sallah sai ya ce musu to in dai da gaske na tsallaka muku sallah to duk ku sake sallah saboda ni karan budurwata na gani da haka ba abin da nake gani a gaba na. saboda haka ya aka ku da kuke gaban Allah ha kuka gani saboda haka tunda kuka gani wannan ya nuna ba sallah kuke yi ba kawai ku je ku sake sallah shi sai an za mamaki za yi sallah a kusa da wasu suna labarai amma in an gama duk labaran da suka yi za iya maimaitawa wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna na kasin sallah kuma shi yasa hadisai suke nuna mana cewa ya danganta kowa da yadda ya yi sallah akwai wanda in yi sallah ɗaya bisa goma zai samu akwai wanda zai samu ɗaya bisa tara na ladan sallar shi wani ya samu rabi haka zuwa ƙarshe ala kulli hal magabata na gari da yawa suna ɗaukar sallah a matsayin babban ni'ima wanda suna ganin cewa inda a ce ragowar mutane sun san daɗin da take da yake cikin sallah to da dukkansu masu musulunta saboda girman da yake cikin sallah da kuma nutsuwar da mutum sai samu da kuma daɗin da zai samu saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala a suratul baqara yake cewa wasta'inu bis sabri was sala ku dinga neman taimako da haƙuri da kuma sallah saboda haka sallah aiki ne mai girma kuma sallah yana taimakawa wajen tsarkake zuciyar mutum kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hani daga alfasha da kuma mummuna akwai wani mutum da ya je wajen wani malami ya ce yana so ya mai izini zai yi zina sai malamin ya ce masa ya zo ya yi sallah ta kwana arba'in a masallacin kofar gidan shi sai ya zo ya yi sallah ta kwana arba'in bayan ya yi wannan sallar da malamin ya tambaye shi sai ya ce gaba ɗaya wannan sanda yake yi na zina ya fita daga zuciyar shi saboda haka waɗannan abubuwa da muka bayyana su ne abubuwan da za su taimaka wajen mutum ya zamanto cewa ya samu taskiyatun nufus ne ma'ana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe muna cikin rayuwa za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala bal tusiruna alhayata dunya ah, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan karatu godiya ta musamman ga wannan gidan tv na jakada tv and radio muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka wa dukkan waɗanda suka ba da gudummawa wajen tabbatuwar wannan gida Allah kuma ya bamu ibadu waɗanda suke karɓaɓɓu kafin lokacin da za mu ci gaba da karatunmu da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh